12407-fatvo. Harbiy xizmatda ro'zani ochish joizmi? Savol. Men harbiy sohada xizmat qilaman. Ramazon oyi ham kirib keldi. Sharoitlar ro'za tutishni qiyinlashtirishini hisobga olib, ro'zamni ochishim joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Sizning Ramazon oyida ro'zangizni buzishingiz joiz emas, chunki ro'za tutishga mukallafsiz. Bundan faqat ikki holat mustasno. safarda bo'lsangiz yoki ro'za tutishga qodir bo'lmaydigan darajada betob bo'lsangiz. Chunki Alloh taolo aytadi: "Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Va kim xasta yoki musofir bo'lsa, u holda ro'za tutolmagan kunlarining sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Baqara surasi 185-oyat. U zot yana aytadi: "Va ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj." va bu dinda sizlarga biron haraj tanglik qilmadi. Haj surasi 78-oyat va yana boshqa oyatda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga buyurmaydi. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ko'ra Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Qachon sizlarni biron amalga buyursam, kuchingiz yetganicha uni bajaringlar. Sahih Buxoriy 7288-hadis. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita 10-mujallad 232-bet. Vallohu a'lam.